Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 4, 1956 Isinilang sa Paranaque si Bishop Julito Cortez. Sa kanyang pag-aaral sa sekundarya, pumasok siya sa St. Joseph Seminary sa Dumaguete City – Kinuha niya ang kanyang AB Philosophy sa San Carlos Seminary sa Cebu City. Sa pamantasan naman ng Santo Tomas sa Maynila, ang Bachelor at Licentiate in Sacred Theology, maging ang Master in Higher Religious Education. Kumuha rin siya ng Doctorate in Sacred Dogmatic Theology sa Roma, kung saan tinanghal siyang magna cum laude. Naudinahan siyang pare taong 1980 at itinalaga siyang obispo noong 2002 na naglingkod bilang Auxiliary Bishop ng Cebu. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.